26 տարի առաջ այս օրը Հայաստանի Գերագույն խորհրդի առաջին նստաշրջանում ընդունվեց Հայաստանի անկախության հռչակագիրը։ Հայաստանի երկրապահ կամավորական միության հերթական ուխտագնացությունն Արցախ։ Support Armenia բարեգործական կազմակերպությունն օգնություն է ցուցաբերում ապրիլյան պատերազմում զոհված զինծառայողների անչափահաս երեխաներին։ Ծաղկաձորում մեկնարկել է բազե համահայկական երիտասարդական հավաքը։ Հայոց ցեղասպանության զոհերի շտակին նվիրված խաչքարի հանդիսավոր բացումը եւ ոցումը Շվեդիայի Սյոդերթելե քաղաքում։ Մեկնարկել է շախմատի Աբու Դաբի միջազգային մրցաշարը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Օգոստոսի 22-ի լույս 23-ի գիշերը Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդի կողմից ռադատարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 30 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների օությամբ արձակվել է ավելի քան 320 կրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը լիակատար վերահսկողություն են պահպանում առաջնագծում եւ շարունակում իրականացնել մարտական դիրքերի հուսալի պահպանություն։ Հաղորդագրությունը տրամադրել է ԼՂ ռազմական գերատեսչության մամլոյցարայությունը։ Դուք լսում եք լուրեր։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն օգոստոսի 22-ին այցելել է հարավ-արևելյան համանագծի հատվածներից մեկը, հանդիպել հրամանատարական կազմի հետ, ծանոթացել ծառայության ընթացքին եւ տիրող իրավիճակին։ Ինչպես հայտնում է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, հանդիպմանը մասնակցում էին Հայաստանի Հանրապետության եւ ԼՂ պաշտպանության նախարարներ Սերյան Օհանյանն ու Լևոն Մնացականյանը, պաշտոնատար այլ անձինք։ 26 տարի առաջ այսօրը Հայաստանի Գերագույն խորհրդի առաջին նստաշրջանում ընդունվեց Հայաստանի անկախության հռչակագիրը, որով դրվեց Հայաստանի անկախ պետականության հաստատման գործընթացի սկիզբը։ Ըստ ՀԽՍՀ Գերագույն խորհրդի որոշման, Հայկական խորհրդային սոցիալիստական հանրապետությունը վերանվանվեց Հայաստանի Հանրապետություն, իսկ գործող 12-րդ գումարման Գերագույն խորհուրդը համարվեց Հայաստանի Հանրապետության առաջին գումարման Գերագույն խորհուրդ։ Հայկական ԽՍՀ Գերագույն խորհուրդը խորուրդ, Արտահայտելով Հայաստանի ժողովրդի միասնական կամքը, գիտակցելով իր պատասխանատվությունը հայ ժողովրդի ճակատագրի արչև համայն հայության իղձերի իրականացման եւ պատմական արդարության վերականգնման գործում, ելնելով մարդու իրավունքների համընդհանուր հրճակագրի սկզբունքներից եւ միջազգային իրավունքի հանրաճանաչ նորմերից, կենսագործելով ազգերի ազատ ինքնորոշման իրավունքը, հիմնվելով 1989 թվականի դեկտեմբերի 1-ի հայկական ԽՍՀ-ի եւ Լեռնային Ղարաբաղի վերամիավորման մասին Հայկական ԽՍՀ Գերագույն խորհրդի եւ Լեռնային Ղարաբաղի ազգային խորհրդի համատեղ որոշման վրա զարգացնելով 1918 թվականի մայիսի 28-ին ստեղծված անկախ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդավարական ավանդույթները, խնդիր դնելով ժողովրդավարական իրավական հասարակարգի ստեղծումը, հրճակում է անկախ պետականության հաստատման գործընթացի սկիզբը, հայտարարվում է հրճակագրում։ Փաստաթուղթը բաղկացած է 12 կետերից։ Փաստաթուղթը Գերագույն խորհրդի նիստում ընթերցեց падգամավոր Արամ Մանուկյանը իսկ ամենայն հայոց կաթողիկոս Վազգեն առաջին օրնեց քաղաքացիների որոշումը։ Հրճակագրի ընդունումից շուրջ 1 տարի անց 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ին Հայաստանում տեղի ունեցավ անկախության հանրակվեն, որի արդյունքներով խորթային Հայաստանի քաղաքացիների 94.99%-ն այո ասաց անկախությանը։ Հանրակրվեի արդյունքները խորթանի ամբիոնից հրապարակեց Բաբկեն Արարքցյանը։ Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Հայաստանի երկրապահ կամավորական միությունը նախաձեռնել է հերթական ուխտագնացությունն Արցախ։ Ուխտագնաց կամավորականների առաջին հանգրվանը Հադրութի շրջանն է։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Հավանական ուխտագնացությունը Հադրութի շրջան նախաձեռնել էր ինչպես միշտ Հայաստանի Հանրապետության երկրապահների կամավոր միության նախագահ Արցախի հերոս Մամել Գրիգորյանը։ Օգտագնացություն ներված էր Հայաստանի Հանրապետության եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հռչակման 25-րդ տարեդարձին, ինչպես նաեւ անկախության համար իրենց կյանքը զոհաբերած հերոսների հիշատակի հավերժացմանը։ Ապրիլյան քարոզիա պատերազմի օրերին Հայաստանի Հանրապետության երկրապահների միությունը կրկին համախմբեց։ Մեկ մարդու պես մեկնեցին առաջնագից կանգնեցին զինվորի կողքին, անսասան պահելով հայրենի սահմանները։ Շուրջ երկու ամսից ավելի երկրապահները դիրքերում էին, եւ իրենց ներկայությամբ ողջունում էին ժամանակություն գտնող զինվորին։ Նրանք մեկ անգամ եւս հաստատեցին, որ հայերենի սահմանների պաշտպանությունը բոլորի սուրբ գործն է։ Օգտագործությունը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն սկսվել է 2016 թվականի օգոստոսի 22-ից Հադրութից եւ կտեվի մինչեւ սեպտեմբերի 2-ը։ Բազմամարդ հադրութեի փոշամալերը, շրջակազմի աշխատակազմի եւ շրջանի հիմնարդ ձեռնարկությունների աշխատողները վարչակազմի ղեկավարի գլխավորությամբ Բարձրաստիճան սպաներ, զինվորներ, Արցախյան գոհամարտի վետերաններ, հասարակության ներկայացուցիչներ դիմավորել էին եկել օգտագնացության մասնակիցներին։ Ներկաները ծաղիկներ խոնարեցին Արցախյան գոհամարտում զոհված ազատամարտիկների հուշարձանին եւ Մավել Գրիգորյանի նախաձեռնությամբ հուշահամալիրում կանգնեցված խաչքարին։ Ինչպես ամեն տարի, այս տարի եւս օգտագնացությունը մի նպատակ էր հետապնդում։ Այն պայմանավորված է հադրութի վարչակազմին տարածքի բնակչությանը աջակցելու, տարածքի դպրոցներին, բուժկետերին, ակումբներին օժանդակելու եւ տարածքի բոլոր դպրոցների առաջին դասարանցիներին անհրաժեշտ գույքով ապահովելու խնդիրներով։ Նշեց Արցախի հերոսմամել Գրիգորյանը։ Օգտագնացության առաջին հանդիպումը կայացավ Մելիքաշեն, Պլետանց, Ապնախ, Հարտաշեն, Օգտաձոր, Չուրաթաղ գյուղերի բնակչության հետ։ Օգտագնացության մասնակիցները ծաղիկներ խոնարեցին այդ գյուղերում կանգնեցված կոշարձանների։ Ինչպես միշտ այս անգամ եւս այդ գյուղերում հանդիպումը շատ ջերմ էր, որտեղ կորուս մայրերը իրենց կարոտը առնում էին օգտագնացության մասնակիցներից, հավատովեցված, որ նրանց զոհված ворթիների սխրանքները անհետևանք չեն մնում։ Այդ գյուղերում հանդիպելուց հետո Երեկոյան հադրուտ քաղաքի ազատության հրապարակում կայացավ ճոխամեր, որին մասնակցում էր Էջմիածինի քաղաքապետարանի համույթները։ Օգտագնացում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում շարունակվում է։ Հադրութի շրջանի Տումի գյուղում ուսումնական տարին նախադպրոցական տարիքի երեխաները կդիմավորեն նոր պայմաններում, նոր շենքում, որը կառուցվել է կառավարության միջոցներով։ Բելալալյանի ռեպորտաժը Նոր մանկապարտեզը նախատեսված է 30 երեխաների համար, բոլոր տեղերն էլ կզբաղեցվեն, տեղեկացնում է Տումի համայնքի ղեկավար Էդիկ Մոսյանը։ Գյուղում այսօր կրկին շինարարական Երուզերը Հայաստան համահայկական հիմնադրամի միջոցներով կառուցվում է համայնքային կենտրոն։ Գյուղապետ Էդիկ Մոսյանի խոսքով այն շահագործման կհանձնվի հաջորդ տարվա վերջին։ Ընդհանրապես թեկուզ ոչ բավարար տեմպերով կյանքի որակը փոխվում է, ասում է գյուղապետը, ով սակայն ձեռքբերումների ու զարգացման դինամիկան համահունչ չի համարում կառավարության կողմից կատարված ներդրումներին։ Բայց եւ այնպես կարծես թե շարժը այնպեսին չի, ինչպեսին մենք ցանկանայինք, եթե հաշվի ենք առնում պետության կողմից այդ կատարվող արվող աջակցությունները եւ ընթացքը տեմպը գողացուցիչ չէ անձամբ ինձ համար եւ երևի ոչ մի գյուղացու եւ ոչ մի քաղաքացու համար գողացուցիչ չէ։ Խնդիրը ծողության ու աշխատանքում թերանալու արատավոր սովորույթն է, որ վերջին տարիներին արմատավորվել է բնակիչների մոտ համոզված է համայնքի ղեկավարը։ Այսօր ակնհայտ է դառնում աշխատասիրության պակաս։ Սկզբնական շրջանում երանդն ուրիշ էր, կամաց կամաց կարծես թե արդեն այդ տեմպն ընկնում էր։ Աշխատանքի հանդեպ անտարբերությունն էլ ունի իր պատճառները։ Դիկմոսյանը վստահեցնում է, որ եթե չլինեն գյուղացու ստեղծած բար ու բարիքի իրացման խնդիրները, ապա պատկերը բոլորովին այլ կլիներ իրացման խնդիրներ են ունենում մարդիկ, ինչքան արտադրանքի ծավալները մեծանում են, քան խնդիրները ակնհայտ են։ Իսկ ընդհանրապես հողագործությամբ ու անասնապահությամբ զբաղվելու համար նպաստավոր են գյուղի բնակլիմայական պայմանները։ Գուցե տարիներ հետո իրացման հարցերը կկարգավորվեն ու գյուղում տնտեսական նկարագիրն այլ լինի։ Իսկ այսօր 183 տնտեսությամբ գյուղն ունի ընդամենը 285 խոշոր եւ 200 մանր եղջերավոր անասուն։ 350 հեկտար սեփականաշնորհված տարածքներից այս տարի մշակվել է 280 հեկտարը, ցանվել է ցորեն ու գարի։ Հեկտարի միջին բերքատվությունը համապատասխանաբար 25 եւ 20 ցենտներ։ Գյուղի խնդիր խնդիրների շարքում համայնքի ղեկավարը առանձնացնում է մինչև մայրուղի հասնող ճանապարհի վիճակը։ Ճանապարհի ազդեցությունն է ունենում թե ժամանակի հետ կապված, թե տեխնիկայի մաշվածության հետ կապված։ Եվ դրա հետ մեկտեղ նաև հաշվի առնելով, որ կոնկրետ Տումո համայնքի վայրահողերը գտնում է համայնքի տարածքից 20-30 կիլոմետր հեռավորության վրա, դա էլ իր դժվարություններն ունի, բայց կան մարդիկ յուրախոսում ես, որ այդ դժվարություններն անտեսելով կարողանում են նորմալ աշխատանքներ կատարել եւ նորմալ բերք ստանալ։ Ասել որ խնդիրը անուշադրության է մատնված կառավարության ու համայնքի համայնքի ղեկավարության կողմից սխալ է պարզապես այն աշխատանքները, որ պարբերաբար կատարվում են, ժամանակավորապես են բարելավում իրավիճակը, իսկ կապիտալ նորոգման համար մեծ գումարներ են անհրաժեշտ, որը ներկայությամբ ոչ համայնքի բյուջեն ունի, ոչ էլ կառավարությունը։ Բելլալալայան այսօր Եթերում այսօր լրատվական ծրագիրն է։ 2007 թվականից հետո Լեռնային Ղարաբաղի բանակցային գործընթացում ոչինչ չի փոխվել։ Այդ ժամանակվանից քննարկում են մադրիդյան սկզբունքների տարբեր վարիացիաները։ Լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ, խոսելով Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացի մասին, ասաց Կովկաս ինստիտուտի տնորեն քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը. Միշտ էլ խոսվել է փողզիչումների մասին։ Ուրիշ բան է, որ հիմա անիմաստ է այն քննարկելը։ Հայաստանում եւ Ադրբեջանում տարբեր իրավիճակներ են, տարբեր ձև են հարցը քննարկում։ Եթե Հայաստանում բաց խոսում են այս մասին, Ադրբեջանում փողզիչումների մասին բաց չեն կարող խոսել, ասաց նա։ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը նշեց, թե այնպես չէ, որ երկրի ղեկավարությունը նոր է խոսում փոխզիջումների մասին։ Ըստ քաղաքագետի, պետք չէ ուշադրություն դարձնել բանակցություններից հետո արվող հայտարարություններին, քննարկումներին, որովհետև իրականում հիմա առավել շատ բանակցություններ են ընթանում ոչ թե բանակցային գործընթացում ինչ որ ելքեր գտնելու համար, այլ առավել շատ իրավիճակի սրումը բացառելու համար։ Քաղաքագետը նաև նկատեց, որ Ադրբեջանը հակված չէ անգամ վերջին հանդիպումներում ձեռք բերված սահմանին վերահսկողություն սահմանելու պայմանավորվածությունը կատարելու։ Այս ուղղությամբ խնդիրներ կառաջանան, ասաց նա։ Երեք Սուպորտ Արմենիա բարեգործական կազմակերպության ներկայացուցիչները քեզ հետ եմ հայ զինվոր նախագծի շրջանակներում Ստեփանակերտի Valex Garden հյուրանոցային համալիրում դրամական աջակցություն են տրամադրել ապրիլյան ռազմական գործողությունների հետևանքով զոհված զինծառայողների երեխաներին։ Նախագծի նպատակն է շարունակական օգնություն ցաբերել ապրիլյան պատերազմում զոհված զինծառայողների անչափահաս երեխաներին։ Նախաձեռնությունը պատկանում է Support Armenia կազմակերպությանը, որի մայրկենտրոնը գտնվում է ԱՄՆ-ի Լոս Անջելես քաղաքում։ Կազմակերպության համահիմնադիր Հովիկ Զիրակյանը տեղեկացրել է, որ ընթացիկ տարվա հունիսի 12-ին Լոս Անջելեսում Support Armenia բարեգործական կազմակերպության նախաձեռնությամբ տեղի ունեցել Քեսետ եմ հայ զինվոր խորագիրը կրող հերոստամարաթոն, որի նպատակն է ստացված ամբողջ հազույթը տրամադրել ապրիլյան քարորիա պատերազմում զոհված զինծառայողների ընտանիքներին եւ վիրավոր զինվորներին։ Հովիկ Զիրակյանի հավաստմամբ ծրագիրը շարունակական բնույթ է կրելու։ Սուպորտ Արմենիայի համահիմնադիր Լիլիա Ավակյանն իր հերթին հայտնել է, որ ծրագրի շրջանակներում օգնություն կցաբերվի ապրիլյան ռազմական գործողությունների հետևանքով զոհված զինծառայողների 33 ընտանիքների, ովքեր անչափահաս երեխաներ ունեն։ Օգոստոսի 22-ին Ծաղկաձորում մեկնարկել է բազե համահայկական երիտասարդական հավաքը։ Ամենամյա հավաքի հիմնական նպատակն է բացահայտել տաղանդաշատ երիտասարդների նրանց տալ ինքնադրսևորման հնարավորություն, մասնակիցների շրջանում սերմանել թիմային աշխատանքի եւ արդար մրցակցության ոգի։ Բազեին մասնակցում է շուրջ 500 երիտասարդ Հայաստանից, Արցախից, Ջավախից եւ Սփյուռքից։ Հավաքը բաժանված է Երագույնը խորհրդանշող 3 ճակատների, իսկ ճակատները 15-ական ջոկատների որոնք ներկայացնում են մարզերը, պետական եւ ոչ պետական բուհերը, հասարակական կազմակերպությունները, ազգային փոքրամասնությունները եւ այլ կառույցներ։ 7-օրյա հավաքի ընթացքում մասնակիցներն ուժերը չափում են մարզական, մշակութային եւ ինտելեկտուալ խաղերում՝ լող, բասկամարտ, ֆուտբոլ, սեղանի թենիս, վոլեյբոլ, ազգային խաղեր, սպորտլանդիա, նկարչություն, երկ, պար, նորաձևություն եւ այլն։ Բացի մրցութային խաղերից Հավաքի մասնակիցների համար կազմակերպվում են նաև հանդիպում քննարկումներ պետական, հասարակական գործիչների հետ, անցկացվում են կինոդիտումներ, ժամանցային ծրագրեր։ Հայկական միջերոյական Մեծի տան ընկիլիկյո Արամ առաջին կաթողիկոսը Ժնևում խորհրդակցություններ անցկացրել 2015 թվականի ապրիլի 27-ին Թուրքիայի սահմանադրական դատարան ներկայացված Մեծի տանն Կիլիկիո կաթողիկոսության Սուսի պատմական կաթողիկոսարանի վերադարձը պահանջող հայցի վերաբերյալ։ Այս մասին տեղեկացրին Անտիլիասի կաթողիկոսությունից։ Խորհրդակցությունների ընթացքում քննարկվել են Թուրքիայի վերջին զարգացումներն, ինչպես նաև մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի եւ Թուրքիայի հարաբերություններում ստեղծված նոր պայմանները եւ դրանց հավանական ազդեցությունը դատի հարցում։ Շվեդիայի Ստյոդերթեյլե քաղաքի Սուրբ Մարիամ Աստվածածին հայկական եկեղեցու Բաքում Օգոստոսի 21-ին տեղի ունեցել հայոց ցեղասպանության զոհերի շտակին նվիրված խաչքարի հանդիսավոր բացումը եւ օծումը ձեռամբ Ուկրաինայի հայոց թեմի առաջնորդ Գերաշնորհներ Մարկոս Եպիսկոպոս Հովանիսյանի։ Այս մասին հաղորդում են Շվեդիայում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանությունից հավելելով. Հանդիսավոր արարողությունը ուղեկցվեց պատարակով եւ եկեղեցու մկրտության ավազանի օծման արարողությամբ։ Արարողությանը ներկային եւ ողջունի խոսքով հանդես եկան Շվեդիայում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Արտակ Ապիտոնյանը, Սյոդերթելը քաղաքապետ Բոել Գոդները, Կենտրոնական Եվրոպայի հայրապետական պատվիրակ Տեր Տիրան Վարդապետ Պետրոսյանը։ Ներկա է նաև Շվեդիայի պետական մարմինների եւ քուր եկեղեցիների ներկայացուցիչներ, հայ համայնքի անդամներ։ ԱՄՆ-ի հայ համայնքի հիմնական մասը դեռևս չի կողմնորոշվել, թե ում է աջակցելու Միացյալ Նահանգների նախագահի առաջիկա ընտրություններում։ Այս մասին Ամերիկայի ձայն ռադիոկայանին հայտնել է Ամերիկայի հայկական համագումարի համանախագահ Էնթոնի Բարսամյանը։ Հայերն այս անգամ էլ որևէ խոստումներ չեն ակնկալում։ Բարսամյանի խոսքով ամերիկահայերն անշուշտ հույս ունեն, որ հաղթանակի դեպքում տեխնացուներն ի կատար կացեն իրենց խոստումները, սակայն այս ընտրություններին հայ համայնքը տեխնացուների աջակցության հարցում այլ մոտեցում է ցուսաբերելու։ Մենք ուշադրություն ենք դարձնելու ոչ միայն ցեղասպանության ճանաչման խոստումներին, այլև հայ-ամերիկյան հարաբերությունների զարգացմանը, Հայաստանին հատկացվող օգնությանը։ Բացի այդ, մենք ակնկալում ենք, որ ԱՄՆ-ում բնակվող ազգությամբ հայ մասնագետներ ընդգրկված լինեն նոր ամերիկյան վարչակազմի մեջ։ Միջազգային լրահոսից Իրանի Համադանի ավիաբազայից ռուսական օթուժի թռիչները կասեցված չեն։ Այդ մասին հայտարարել է Իսլամական Հանրապետության խորհրդարանի նախագահ Ալի Լարիջանին, որի խոսքը մեջբերել են տեղական լրատվական գործակալությունները։ Թռիչները կասեցված չեն։ Իրանը եւ Ռուսաստանը դաշնակիցներ են ԱԲ-ության դեմ մղվող պայքարում, ասել է նա։ Լարիջանին նաև հավելել է, որ Համադանի Շահիդ նոժ իրանական բազան ոչ մեկի տրամադրված չէ մշտապես, այլ օգտագործում է լրալցավորման համար։ Այս հայտարարությունն արվել է ի պատասխան խորհրդանական Մահմուդ Սադեգիի այն հայտարարության, որ խորհրդանի նախագահություն 20 օրենսդիրների ստորագրությամբ հարցում է ուղարկվել Համադանի ավիաբազայի օգտագործման շուրջ բարձաբանումներ տալու պահանջով։ Հարցապնդումն անպայման կքննարկվի, հավաստիացրել է Իրանական խորհրդանի խոսնակը։ ԱՄՆ-ի Փենսիլվանիա նահանգում վտարանդության մեջ բնակվող իսլամիստ քարոզի Ֆեթուլլահ Գյուլենի նկատմամբ թուրքական իշխանությունների ատելությունը վերածվել է զավեշտի։ Երկուշաբթի օրվանից Թուրքիայի պետավտոտեսչությունը սկսել է ավտոմեքենաների վրայից հանել FG տարերով պետական համարանիշները, որոնք իսլամիստ քարոզիչ Ֆեթուլլահ Գյուլենի անվան սկզբնատարերն են, որին Անկարան մեղադրում է հուլիսի 15-ին երկրում ռազմական հեղաշրջում կազմակերպելու մեջ։ Այս մասին հայտնում է թուրքական Ջումհուրիետ թերթը, նշելով, որ FG տարերով ավտոհամարանիշները Թուրքիայում սկսել են գործածության մեջ դրվել 2014 թվականից։ Որոշումը վերաբերում է ինչպես անձնական օգտագործման, այնպես էլ պետական ծառայողներին պատկանող տրանսպորտային միջոցներին։ Մարզասերների համար Արաբական Միացյալ Էմիրություններում մեկնարկել է Աբու Դաբի միջազգային մրցաշարը, որին մասնակցում են 32 երկրի 137 շախմատիստ։ Մասնակիցների թվում են 40 գրոսմայստեր եւ 37 միջազգային վարպետ։ Մրցաշարին մասնակցում են նաեւ Հայաստանի 3 ներկայացուցիչ՝ Հրանտ Մելքումյանը, Զավեն Անդրեասյանը եւ Սամվել Տերսահակյանը։ Տեղի են ունեցել մրցաշարի առաջին տուրի հանդիպումները։ Սամվել Տերսահակյանը հաղթանակ է տոնել, իսկ Հրանտ Մելքումյանը եւ Զավեն Անդրեասյանն իրենց պարտիաներն ավարտել են ոչ ոքի արդյունքով։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապանական ծառայությունից, վաղ հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամացություն առանց ձեղումների եղանակ։ Վարկյանում 2-ից 7 մետր արագությամբ հարավային քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 17-ից 22, լեռնային գոտիներում ցերեկային ժամերին 32-ից 37 աստիճան տաքություն։